Ciam oni pensas pri Pariso, unu el la unuae bildoi en la menso estas la Eiffel Turo. Gi estas simbolo de la urbo, de Francio, cae ec de romantico mem. Sed iam Parisanoi pensis tute alie. Fakte, la Turo estis tiel malshatata, che oni prescau malconstruis gin. La Eiffel Turo estis construita por la Universala Exposizio de 1889 ocase de la gio de la Franza Revolutio. La celo estis montri la technican capablon cae novigan spiriton de la epoco. Ci estis la plei alta construajo en la mondo tiu tempe, vera mirindajo de ingenierio. Sed spite al tio, la proiecto ricevis fortan resiston. La plano estis che la turo staru dum nur dudec jaroi. Oni consideris gin provisora structuro, cae multae homoi ne vidis cialon conservigin pli longe. Fama gruppo de verkistoi, artistoi cae intelectuloi, inclusive de Guy de Maupassant, publice protestis contra la turo. Ili nomis cin fera monstro, dirante che gi detruas la elegantezzon de Pariso, cae aspectas pli ciel fabrico o l'artajo. Sed tiam ocasis io ne attendita. En la unua iardecoe de la dudeca iarcento, oni rimarkis che la turo estas ideala por nova technologio, radio. Pro gia altezzo, ci estis perfecta loco por radiae antenoi. Gi ec ludis gravan rolon dum la unua mond milito, captante malamica messagioin, cae helpante franzain trupoin comunici. Danke al tiu practica valoro, oni decidis ne malconstruigin cae cun la tempo la opinio de la publico shangigis. Anstata ol vidigi ciel hontindajo, la Eiffelturo farigis amata simbolo de moderna Francio. Odiau milionoi da turistoi visitas cin ciu jare. Gi apera sur postcartoi, filmoi, parfumoi, prescau cie. Cai tamen ci prescau malaperis. Stranga penso, cune? Do, la venontan foion, ciam vi vidas ion novan, eble iom strangan au discutindan. Memoru, foie necessas tempo por vere exati ion unican. Cae eble, cun la tempo, gi ec farigios grava simbolo.